بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين اما بعد سیو چهارمین درس از کتاب شمال شمایل رسول الله علیه الصلاة والسلام تألیف امام ترمذی رحمه الله وغفر له و فسيح جناته چهل و باب چهل و باب و سی درس باب و صلات الضحى در باب قبلی نمازهای راتبه رو داشتیم خصوصا دو رکعت قبلی فجر که تاکید شده بود برش و چهار رکعت قبلی ظهر که بازم تاکید درش هست که رسول الله علیه و سلام میگه که در اون وقت درهای آسمان باز میشه که بازم خواهد اومد تاکید بر این چهار رکعت قبلی ظهر بازم خواهیم داشت در انتهای همین باب و خوندن چهار رکعت بعد از ظهر بازم داشتیم که کسی این دوتا را مواظبت داشته باشه چهار رکعت قبل از نماز ظهر و چهار رکعت بعد از نماز ظهر جهنم برش حرام میشه و چهار رکعت قبل از عصر داشتیم که رسول الله علیه و سلم میفرمایند در شأن اون اون شخصی که این چهار رکعت رو بکنه مشمول رحمت الله جل و علا واقع میشه رحم الله امران صلى قبل العصر اربع و همچنین از نمازهای راتبه دو رکعت بعد از مغرب و دو رکعت بعد از عشا داشتیم حالا غیر از اون نماز وتر و نماز شبی که بحثش به میان اومد از عبادت رسول الله صلی الله علیه و سلم و نحوه نماز شبشون اما نماز ضحا که در روز خونده میشه و فضیلت هایی که داره و وقتش که از که شروع میشه تا کی تمام میشه نماز ضحا یا اون چیزی که بین فارس زبان ها معروفه به اسم نماز چاشت نمازی که در وقت صبح هر روز خونده میشه از طلوع خورشید رب ساعت بعد از طلوع خورشید تا ده دقیقه تا رب ساعت قبل از زوال خورشید قبل از اذان ظهر این وقت نماز ضحا است ابتدای وقت اون که نماز اشراق هست رب ساعت بعد از طلوع خورشیده که رسول الله علیه الصلاه و السلام تاکید میکنن خصوصا شخص بعد نماز صبح بشینه و بعد از طلوع خورشید رب ساعت که گذشت به اندازه یک رمحی یعنی به اندازه رب ساعتی از زمان طلوع گذشت شخص دو رکعت بخونه حالا فضیلتاش هم خواهد اومد خواهیم داشت در احادیثی که خواهیم خود و این نماز معروف به نماز اوابین که رسول الله علیه و السلام میفرمایند لا يحافظ على صلات الضحى الا ابواب الا ابواب بر نماز ضحا کسی پایبند نمیشه مگر که اواب باشه از اوابینی که الله جل در قرآن مدحشون کرده اونهایی که رجوعشون به الله زیاده و آن چیزی که خوندیم خصوصا در سوره ساد و مدحی که الله جل و علا نسبت به یونس علیه السلام و دیگر پیغمبرانی که یاد شد از ایوب و دیگر پیغمبران که الله جل و علا بعد از قصهشون میگفت که چی نعم العبد انه اواب اوابن و اینم نماز اوابینه از اون پیغمبرانی که الله جل و علا مدحشون کرده بود روایت صحیحی ثابتی و نه هم حسنی نداریم در اینکه نماز اوابین بعد از نماز مغربه بعضیا شش رکعت میخونن بعد از نماز مغرب به عنوان نماز اوابین هیچ حدیثی صحیحی در این باب نداریم بلکه اون چیزی که اومده نماز اوابین نماز ضحاس مثل این حدیث که از حدیث ابو هريره رضی الله عنه هست و صحیحه لا يحافظ على صلاه الضحى الا ابواب وهي صلاه الاوابين و در روایتی صلاه الاوابين حين ترمض الفصال نماز ابوابین وقتی که پای شطور از شدت گرما بلند میکنه یعنی همون وسط صبح ساعت 9 10 11 این نماز ابوابینه که رسول الله علیه الصلاه و السلام اون تشویق میکنه و میگه این از وصف ابوابین گفتیم اون وصفی که الله جل و علا به پیغمبرانش میده و در حدیثی داریم از حدیث ابو هریره رضی الله عنه و غفر الله له و الامه که میگوید رسول الله علیه و السلام وصیت هم کردن وصیت توصیه است نصیحت اوصانی خلیلی اوصانی وصیت هم کردن از باب نصیحت از باب خیرخواهی این سه تا چیز بهت میگم ولش نکن اوصانی خلیلی به ثلاث لا ادعهن به سه تا چیز که رهاش نکنم حتی اموتون که بمیرم صوم ثلاثه ایام من كل شهر روزه گرفتن سه روز در هر ماه حالا میاد بازم بحثش در بین احادیثی که امام ترمذی یاد میکنن و صلات الضحى و صلات الضحى نماز ضحا و نوم علی وتر و نماز بر وتر شب نماز شب خوندن یعنی نماز وتر خوندن این ستا توصیه رسول الله علیه الصلاه و السلام به ابو هريره رضی الله عنه و غفر الله له و لامه غیر از این احادیثی که اینجا خواهیم خوند از احادیثی که امام ترمیذی رحمه الله یاد کردن احادیث زیاد داریم خارج از اینها خصوصا اون احادیثی که در صحیح مسلمه از حدیث ابو زر رضی الله عنه در شأن نماز ضحا که میگه رسول الله علیه الصلاه و السلام فرمودن یصبح على كل سلامه من احدكم صدقه فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى نماز الضحى كفريها صدقيها أسباب الشكر بر اون نعمت هایی که الله بهمون داده چه نعمت هایی مثلا نعمت جسم رو اینجا مطرح میکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم هر کسی صبح که میشه از شما بر تک تک اعضای بدنش صدقه ای داره به گردنشه از باب شکر و سپاس الله جل و علا سبحان الله گفتن الحمدلله گفتن الله اکبر گفتن لا اله الا الله گفتن اینا همه از کاری که هر کدوم یک بار بگی صدقه ای محسوب میشه برات امر معروف نهی از منکرت اینا همه صدقه است و کفایتت هم میکنه به جای اینها دو رکعت نماز ضحا بخونی دو رکعت نماز ضحا بخونی تا صدقه ای بشه برای چی برای اون اعضای بدنت که الله جل و علا به عنوان نعمت در اختیارت گذاشته و تو شکر و سپاس الله را جل و علا با آن به جا بیاری در مقابل اون نعمتی که الله جل و علا به داده و در حدیث دیگر داریم از حدیث ابو بریده رضی الله عنه که میگوید رسول الله علیه و سلم فرمودن فی الانسان ثلاث مئت و ستون مفصله هر انسانی 360 مفصل داره 360 که علم امروزی هم ثابت میکنه این سخنان رسول الله علیه و سلام هر انسان 360 مفصل داره فعليه ان يتصدق عن كل مفصل منه بصدقه در مقابل هر مفصلی این 360 مفصل باید شخص صدقه بده صدقه بده برای دفع بلا صدقه بده برای شکر نعمتی که الله جل و علا بهش داده قالوا ومن يطق ذلك يا نبي الله يا رسول الله عليه الصلاه والسلام کی از ما طاقتشو داره از هر به یک صدقه بده و خب خیلی هزینه میشه قال النخاعة في المسجد تدفنها والشيء تنحيه عن الطريق آب دهنی کسی تو مسیر ریخته دفنش میکنی خار خاشاکی از جاده و راه جمعش میکنی این همه برات صدقه فإن لم تجد فرکتا الضحى تجزئك ندیدی از این صدقات انجام بدی کفایتت میکنه دو رکعت نماز ضحا این شکر اون نعمت چیه؟ نعمت تن و جانی که الله جل و علا در اختیار ما گذاشته این اعضایی که الله جل و علا در اختیار ما گذاشته که شکر نعمتش را به جا بیاریم و اینجا هم این نماز ضحا شکری از اون نعمته و به جا آوردن اون نعمته که از یک طرفی کفاره میشه این نعمتی که الله در اختیار داره در ازای اون تو داری شکر الله به جا میاری و کفاره میشه ازت یعنی چی کفاره میشه ازت یعنی اینکه الله جل و علا با این عبودیت و بندگیت و ابراز بندگی از تو راضی و خوشنید میشه و چنانچه در احادیث دیگر اومده تو را هم کفایت میکنه در مقابل این کفاره کفایت میکنه یعنی چی کفایت میکنه حالا خواهد اومد در زمین بحث چنانچه در احادیث خواهیم داشت رسول الله علیه و سلم نماز ضحا چنانچه وارد شده از امونین عایشه رضی الله عنها که میگه صلی رسول الله صلی الله علیه و سلم ثم قال اللهم اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الرحيم صد بار این ذکر را تکرار کردن حدیث در صحیح در مفرده البانی هم تصحیحش کرده البته بعد از نماز فرض داریم ولی خب اینجا در بحث نماز ضحا هست رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از نماز ضحا صد بار این چنین استغفار کردن طلب مغفرت از الله جل و علا کردن اللهم اغفر لي و توب علی انك انت التواب الرحيم. در مجلس داریم رب اغفر لي و توب اینجا داریم اللهم اغفر لي از جمله احادیثی که در باب ضحا داریم غیر از این احادیثی که خواهیم خون حدیث ابو ذر و ابو دردا داریم رضی الله عنهما رسول الله صلی الله علیه و از الله جل و علا نقل میکنه در حدیث قدسی ابن آدم ارکع علی من اول النهار ارکع علی من اول النهار اول روز در وقت اشراق در وقت ضحا برای من نماز بخون اربع رکعات اکفک آخره که بعضی حملش کردن به دو رکعت قبلیه صبح نماز صبح صحیح گفتیم این بحث نماز ضحا هست و فضیلت اون که آخره این چهار رکعت ضحا را خوندی من تو را کفایت میکنم کفایت میکنم که آخره کفایتت میکنم در اون روزی که تو داری براش دوندگی میکنی کفایتت میکنم اون روزی کافیت را برات کفایت میکنم اون در خیر و رزق و روزی را برات باز میکنم کسی با حسادتی با چش زخمی لطمه بهت وارد نکنه صدمه بهت وارد نکنه که مانع از اون رزق و بشه این کفایت الله جل و علا و همچنین کفایت از شره چهار رکعت را بخون کفایت از شر بشی الله جل و علا جلو شر را بگیره و از تو محافظت بکنه پس چهار رکعت نماز ضحا از پاداشش در این دنیا قبل از آخره پاداشش اینه که در روزی برات باز بشه و در شر برات بسته بشه یک سفریه یک صدقه در قبال اون اعضایی که دادی و صدقه هم شعنش بالا و بالا صدقه لازم نیست که با مال باشه لبخند صدقه از چنانچه رسول الله صلی الله علیه و فرمودند آب دهن در مسجدی دفع کردن خار خاشاکی از کوچه جمع کردن هم صدقه است و بالاتر از همه این صدقات نماز ضحا که دو رکعتش از 360 صدقه تو رو کفایت میکنه 360 خار و خاشاک 360 آب دهن تو مسجد دفع کرده 360 تا خیلی حرفا دو رکعت نماز بیشتر نیست 5 دقیقه بیشتر شاید وقتم نگیره یا کمتر از جمله حدیثی که داریم رسول الله علیه الصلاه و السلام میفرمایند حالا این اجر و پاداش اخرویه من اجر و پاداش دنیوی گفتم اما اجر و پاداش اخروی رسول الله علیه الصلاه و السلام میفرمایند من صلى صلاه الغداة فی جماعه نماز صبح کسی در جماعتی خون ثم قعد یذكر الله سپس نشست در مسجد یعنی یذكر الله برای اذکارش صبحگاهش نشست خصوصا حتی تطلع الشمس تا اینکه خورشید طلوع کنه ثم صلى ركعتين سپس دو رکعت نماز بخونه كانت له كاجر حجه وعمره تم، تم، تم نشستی بعد از نماز صبح تو مسجد تا اینکه خورشید طلوع کنه ربع ساعت بعد از طلوع خورشید نه اینکه بعد از طلوع خورشید ربع ساعت بعد از اون نماز اشراق ضحا اول وقت خوندی نماز اوابین اجر حج داری و عمره حج و عمره حج یا عمره نه حج و عمره سه بارم تاکید میکنه رسول علیه و سلام در فضیلتش اجر اخرویش اجر حج و عمره کامل کامل کامل تام تام تام شما این فضیلت عمره را و حج که اینجا داشتی تنها در فضیلت این نماز ضحا نیومده جای چیزای دیگه هم داریم مثل رسول الله صلی الله علیه و نماز در مسجد قبا فضیلت عمره رو داره و خود رسول الله علیه و هر روز شنبه چنانچه عبدالله بن عمر میگه گاهی سواره گاهی پیاده میرفتن از مسجد خونه خودشون تا مسجد قبا اونجا دو رکعت نماز میخوندن برمیگشتن و میفرمایند که اجر عمره رو داره خب فضیلت دو رکعت نماز فضیلت اینو داره و در احادیث دیگه هم داریم در صحیح ترغیب و تحریم شیخ هم تصحیح میکنه نماز فرض در جماعت خوندن فضیلت حج رو داره نماز ضحا فضیلت عمره رو داره و اینجا که داشتیم اشراقش فضیلت حج و عمره رو داره بالاتر از همه اینها که به قول معروف ثواب داره از اون ثواب هایی که رسول الله صلی الله علیه و یاد میکنه ثواب پاداش نه اینکه جای اون حج را خواهد گرفت یا عمره رو نه ثواب اون حج یا عمره رو داره بالاترینش عمره انجام دادن در رمضان که رسول الله علیه و سلم میفرمایند عمره در رمضان حج با منه یعنی انگار اون شخص با من به حج رفته اینا پاداشا هست و تشویقات رسول الله علیه و سلم. حالا هرچند که احادیث اینجا هم خواهیم خوند از کتاب شمایل امام ترمذی رحمه الله 288 مين حديث امام ترمذي رحمه الله میگوید حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا شعب عن يزيد الرشك قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت نعم أربع ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل حديث در صحيح مسلمه چند تا حدیث خواهیم داشت خصوصا از امون عائشه رضی الله عنها اینجا سوال میشن گاهی رسول الله علیه و سلم نماز ضحا میخون گفت بله چهار رکعت هم میخون و گاهی هم بیشتر 6 رکعت هشت رکعت اون قدری که توانش بود بیشتر از اینم میخون و وارد خواهد اومد هم که رسول الله علیه و سلم 8 رکعت هم خوندن امام مسلم رحمه الله این حدیث رو کنار هم میاره با اون حدیثی که درش عمومی عایشه نفیش میکنه میگه نه رسول الله صلی الله علیه و نخونده خب چطور اینجا میگه خونده اونجا میگه نخونده حالا جمعش بعدا خواهیم گفت پس رسول الله علیه الصلاه و السلام نماز ضحا را خوندن و اون چیزی که اینجا عمومی عایشه اثباتش میکنه در اینکه چهار رکعت را خوندن و ثابت از رسول الله صلی الله علیه و خوندن این نماز غیر از اون احادیثی که داشتیم در توصیه خود رسول الله علیه و 289 مين حديث امام الترمذي رحمه الله میگوید حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حكيم بن معاويه الزيادي قال حدثنا زياد بن عبيد الله ابن الربيع الزيادي عن حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ست ركعات حديث الباني تأسيم يكون هرچند در اسنادش حکیم معاویه هست بن عبيد الله درشون زعفة است ولی خب شواهد داره برش انس بن مالك رضي الله عنه يقول رسول الله عليه الصلاه والسلام نماز ضحا را 6 رکعت هم خونده و میخوند چهار رکعت الان شش رکعت حالا خواهد اومدم 8 رکعت 290 حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مره عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هاني فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح ثماني ركعات ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود حديث البخاري مسلم صحيح هذا حديث أم هاني عبد الرحمن بن أبي ليلى ما اخبرني احد انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى الا هاني ام هاني كسي از اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم به من یاد نکرده که دیده رسول الله صلى الله و که نماز ضحا رو خوندن مگر ام هانی که گفتیم قبلا هم یاد کردیم که رسول الله علیه و سلم در فتح مکه ازش خواستگاری هم میکنن که بعد عوض میارن رسول الله علیه و سلم اونجا نماز خوندن و این زن ام هانی میبینه رسول الله صلی الله علیه و سلم که داره نماز میکنه چنین میگوید ام هانی نه حدث ان رسول الله صلی الله علیه و دخل بیته اومد وارد منزلشون شد یوم فتح مکه در روز فتح مکه سر دوشی میگیره خودشو میشوره رسول الله علیه و سلم لازم نیست غسل جنابت باشه احتمال داره غسل آبتنی کرده باشه به خاطر از سفر اومدنش و در سفر بودن در طی اون مسیح به خاطر فتح مکه جنگ دیگه خب رسول الله علیه و سلم دوست داشتن که خب با پاکیزگی نماز بخونن فسبح فسبح صبح قبلا یاد شد صبح همون نماز تسبیح یا نماز سنت و یا نماز نافله هست همه اینها متقارب یک معنا هست صبح سجده هم گفته میشه و تسبیح هم گفته میشه و پیش خودمون رایج گفته میشه سنت نماز سنت نماز نافله هم گفته میشه نماز مستحب هم گفته میشه این همه به یک معنا اون نمازی که درش تسبیح هست یعنی فسبح یعنی فصله نماز خوندن 8 رکعت 8 رکعت خب امین عایشه چنانچه اول داشتیم گفت که چی چهار رکعت یا بیشتر میخوندن بعد حدیث چهار رکعت داشتیم بعد شش رکعت اینجا هم هشت رکعت ما رأیتو صلی الله علیه وسلم صلاة قد اخف منها نماز خفیف خون ولكن نبو اجلا غیر انه كان يتم الركوع والسجود معتدل بود در رکوع و سجدهشا یعنی با دقت این نماز را خوندن تسبیحات را درست خوندن و با اطمینان کامل نه با عجلگی با شتاب نه نمازش خفیف بود ولی با دقت برخلاف نماز شب که نمازش طولانی بودن نماز روز خفیف میخوندن رسول الله علیه و السلام به خاطر همین اینجا نماز ضحا دارید هشت رکعت خب بعد قبلی ظهر بعد ظهر هم دارید هشت رکعت قبل از عصر هم دارید چهار رکعت اینا نمازها هست برخلاف نماز شب که طولانی بودن نماز روز را رسول الله علیه و السلام کوتاه میخوندن دویست و نود و حديث امام الترمذي رحمه الله میگوید حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا وكيع قال حدثني كهمس ابن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه عبد الله بن شقيق رحمه الله میگوید گفتم به عائشه رضي الله عنها آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز ضحى را گفتن خیر مگر اینکه از سفر اومده باشن مگر اینکه از سفر اومده باشه خب اینجا در این حدیث چه برداشت میشه اینکه رسول الله علیه و سلام در غیر از سفر که بیان اینی نمیخوندن از سفر می اومدن میخوندن اونجا گفتن که نماز ها میخوندن گفت که بله میخوندن نگفتن که نه از سفر اومدنش نه غیر سفر اومدنش مطلق چهار رکعت و بیشتر از اون میخوندن و در احادیث دیگر هم اومده که امن عایشه مطلقا نفیش میکنه چنانچه ما مسلم رحمه الله میاره در صحیحش سوال میشه رسول الله علیه و سلم نماز ضحا را خوندن گفت که خیر فرمودن یا گفتن امین عایشه خیر خب چطور جمع بشه بین این احادیث اولا امین عایشه اونجایی که سوال شدن که آیا رسول الله علیه و سلم نماز ضحا را خوندن احتمال داره خب صحابه دیگر بهش گفته باشن که رسول الله علیه و سلم در مسجد میخونه چون همیشه در غزوات و جهاد بودن و بعد بقیه روزهای هفته پیش بقیه زناش بودن خب با چشم خودش شاید ندیده از دیگران شنیده گفته نماز ضحا را خونده گفته بله و اینجایی که داره میگه نماز ضحا را خوندن گفتن خیر الا اینکه از سفر بیاد خب دیده با چشم خودش از سفر اومده پیشش بوده و دیده که چهار رکعت خونده یا دو رکعت خونده نماز ضحا را خونده میگه نمیخونده الا که از سفر بیاد حالا میمونه محل اشکال کجا حالا این دوتا را میتونیم جنبندی بکنیم فقط الان میمونه اون چیزی که مطلق اومده آیا رسول الله علیه و سلم نماز ضحا را خونده گفتن خیر نخونده خب این چطوره در چه مقامی گفته رسول الله علیه و سلم چلان چلا خواهد اومد نماز حاب همچین روزه گرفتنشون گاهی ترکش میکردن مثل قبلا داشتیم نماز تراویح خوندن به اصحابش ولی چون ترس داشتن از اینکه برشون فرض بشه ترکش کردن اینجا هم همینطور نماز ضحا را گاهی ترک میکردن ام عایشه از اون حالت میگن که نماز ضحا را گاهی نمیخوندن ترک کردن نخوندن از این باب که گاهی رسول الله علیه و سلم نماز ضحا را ترک میکردن ترس از اینکه فرض نشه بر امت و بعد برشون سنگین بشه ولی که خب الان که دیگه ترسی نیست غیر از اون احادیثی که رسول الله صلی هم تشویق کرده و خصوصا اینکه موهانی میگه در سفرم خوندن رسول الله علیه و در مکه بودن اومدن با وجود که مسافر بودن خوندن یعنی نمازی که هم در سفر هم در حضر هم در شهر خونده میشه بعضی از نمازها هست رسول الله علیه و در سفر و غیر سفر ترک نمیکرده مثل نماز ضحا نماز قبلیه فجر و نماز وتر شبشون این نمازهای نافله و سنت را رسول الله علیه و سلام در سفر و غیر سفر ترک کردن حتی چنانچه در صحیحین داریم رسول الله علیه و روی شطور هم نماز وترشون می‌خوندن نماز شبشون حالا به هر طرفی شطور میرفت روی شطور هر راهی میرفت نماز سنتشون اون شبشون وترشون رو میخوندن رسول الله علیه و السلام ازشون ترک نمیشد چون چنانچه هم داشتیم در حدیث ابو هریره رضی الله عنه غفر الله له و امه که میگوید که رسول الله علیه و سلم وصیت هم کردن که نماز وتر رو ول نکنم و همچنین نماز ضحا اینها سنت های خیلی مؤکدن خیلی مؤکدن با قبلیه صبح خیلی مؤکدن تا جایی که رسول الله علیه و سلم میگه کسی نماز صبح نافله صبح رو نرسید در جماعت بخونه بعد از طلوع خورشید بخونه البته این با قولش سخنشه از باب تاکید این نماز رو قضا بکنه شخص فوت نشه ازش هرچند که صحیح هم اگر امام سلام داد بلند بشه دو رکعت بخونه چنانچه یک از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم دیر اومده بود نماز سنت رو نخونده بود بلند شد و اون دو رکعت را بعد از نماز صبح خون و رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزی بهش نگفت چون قضا کرده بود درسته که قضا را بعد از نماز صبح مستقیما ادا بکنه اون شخص انجام بده و بخونه ولی که بهتر اینکه که در وقت اشراق بخونه یا بعد از طلوع خورشید بخونه این تأکید بر چه اهمیت نماز قبلیه فجر و همچنین گفتیم نماز وتر که بر روی شطور میخوندن و نماز ضحا که اینجا در مکه هشت رکعت خوندن با وجود که مسافر بودن ولی نماز راتبه رو نمیخوندن ولی نماز راتبه رو نمیخوندن راتبه چیه قبلی ظهر بعدیه ظهر قبلیه عصر حالا بعضی حسابش کردن جز راتبه و بعضی نکردن اختلاف توش و بعدی مغرب و بعدی عشا هر که رسول الله علیه و السلام اینجا رفته مکه بعضی حیفشون میشه ما مکه هستیم چطور نخونیم اگر مسافری خودت مسافر گرفتی یعنی حکم مسافر به خود داری که رسول الله علیه و سلام در سفر نمیخوندن و تو بهتر از اون داری کاری انجام بدی خصوصا در حرم میتونی لله نماز بخونی میتونی قرآن بخونی میتونی تواف انجام بدی که فضیلتش از نمازم بالاتره تک تک قدم هات برات کفاره هست غیر از اون فضیلت که الله گذاشته برای اون کسی که تواف دور خانه الله جل و علا میکنه جایگزین برات زیاد از غصه نخور رسول الله علیه و سلام نمازهای رواتبش رو در سفر نمیخوندن جز قبلیه فجر بقیه رو ترک میکردن پس این جمع بین احادیث امون عایشه در بحث نماز ضحا پس رسول الله علیه و سلام خوندن نماز ضحا صحابه هم دیدن که رسول الله علیه و سلام ادا کردن و توصیه هم بهشون کرده 292 دومین حدیث إمام الترمذي رحمه الله ميقيات حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا محمد بن ربيعة عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها حديث زيفه در اسنادش محمد بن ربيعه هست صدوق و همچنین فضیل بن مرزوق هم صدوقه و عطیه عوفی هم ضعیفه این سه مشکل رو داره این اسناد بخاطر همین آلبانی تضعیفش میکنه حالا متنش موافق اون چیزی که ما گفتیم یعنی گاهی رسول الله علیه و سلام نماز ضحا را ترک میکردن تا اینکه میگفتیم نمیخونه و گاهی هم میخونه که میگفتیم دیگه ترکش نمیکنه 293 بومین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا احمد بن منیع عن هشام قال حدثنا عبیده عن ابراهیم عن سهم بن منجاب عن قرثع الضبي أو عن قزعة عن قرثع عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن أربع ركعات عند زوال الشمس فقلت يا رسول الله إنك تدمن هذه الأربع ركعات عند زوال الشمس فقال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى تصلى الظهر فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير قلت أفي كلهن قراءة قال نعم قلت هل فيهن تسليم فاصل قال لا 294 مين حديث امام الترمذي رحمه الله مجد اخبرني احمد بن منيع قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا عبيده عن ابراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعه عن قرثه عن ابي ايوب الانصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ظاهرا ان اسناد قبلی درش جابجایی هست این حدیث رو البانی رحمه الله تصحیح میکنه و کاری به نماز ضحا نداره این نماز قبلیه ظهره نماز قبلیه ظهر ابو ایوب انصاری رضی الله عنه میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم مواظبت داشتن یدمنو ادمان از مداومت مداومت داشتن رسول الله علیه و سلام بعد از زوال خورشید بعد از اینکه خورشید به وسط آسمان برسه یعنی بعد از دخول وقت ظهر بعد از اذان ظهر مداومت داشتن بر چهار رکعت نماز وقت ظهر که داخل میشدن رسول الله علیه و سلام چهار رکعت نماز میخوندن فقلت یا رسول الله انک تدمن هذه الاربع رکعات عند زوال الشمس انك تدمن یعنی رسول الله صلی الله علیه و تو مداومت داری بر این چهار رکعت نماز انك تدمن هذه الاربع ركعات عند زوال الشمس فقال صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابواب السماء تفتح عند زوال الشمس ان ابواب السماء تفتح عند زوال الشمس چون درهای آسمان باز میشه به هنگام زوال خورشید به هنگامی که اذان ظهر داده میشه فلا ترتج حتى تصلى الظهر فلا ترتج فلا تغلق یعنی بسته نمیشه درهای آسمان تا اینکه نماز ظهر خونده بشه فاحب ان يصعد لي في تلك الساعه خیر منم دوست دارم که در این وقت از من یه خیری خوبی بالا برده بشه از اون طاعت از اون عبادت از من الله جل و علا قبول بکنه در اون ساعتی که درهای آسمان باز بشه گفتم اینجا ابو ایوب میگه قال قلت في كلهن قراءه آیا در همه اینها میخونی یعنی تلاوت قرآن رو داری قال نعم قال قلت ففيها سلام فاصل اینجا داریم هل فيهن تسلیم فاصل قال لا آیا سلامی وسط این چهار هست فرمودن خیر نماز چهار رکعت قبلی ظهر با یک سلام هم اینجا ما داریم چنانچه در حدیث ابو ایوبه با یک سلام داریم با دو سلام هم میشه خوند ولی خب اینجا چنانچه رسول الله علیه و سلم خوندن و ابو ایوب دیدن و اینجا خود رسول الله صلی الله علیه و یاد میکنن اینکه این نماز را با یک سلام خوندن و تاکید حسن بر این چهار رکعت خوندن قبل از نماز ظهر از اون سنت راتبه 295 نوادو 295 حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو داود قال حدثنا محمد بن مسلم ابن ابي الوضاح عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح حديث مثل حديث أبو أيوب صاريها رضي الله عنه حديث جاء از روایت عبدالله بن الصائب هست که صحیح هم هست این حدیث که میگوید رسول الله علیه الصلاه و السلام چهار رکعت قبل از ظهر معمولا میخوندن بعد از زوال خورشید یعنی بعد از اذان ظهر بعد از اذان ظهر قبل از نماز ظهر چهار رکعت نماز سنت و راتبه میخوندن و میفرمودند این وقت ساعتیه که درهای آسمان باز میشه این ساعت تفتح فیها ابواب السما وقتی که درهای آسمان باز میشه و منم دوست دارم عملم در این وقتی که داره بالا میره بر الله جل و علا اعمال بنده عرضه میشه دوست دارم در حالی اعمال من به الله ارزش بشه که چی من در حال نماز باشم و عمل صالح هم بالا برده بشه آخرین عمل خصوصا در اون وقتی که اعمال انسان عرضه بر الله میشه و درهای آسمان باز میشه این تاکید رسول الله علیه و السلام بر این نماز چهار رکعت قبلیه ظهر 296 مین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگید حدثنا ابو سلمة یحیی بن خلف قال حدثنا عمر بن علی المقدمی عن مسعر بن كدام عن ابي اسحاق عن عاصم بن ضمره عن علي رضي الله عنه انه كان يصلي قبل الظهر اربعه وذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها این حدیث رو قبلا داشتیم در باب قبلی در باب عبادت رسول الله علیه و السلام آخرین حدیثی که داشتیم قبل از این باب کنجا یاد شد بحث نماز الضحى رسول الله علیه و والسلام كان اذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها من عند الظهر صلى اربعه در اون شدت گرمای ظهر قبل از ظهر چهار رکعت میخون بعد از دخول وقت بعد از زوال هم اینجا داریم یعنی قبل از نماز ظهر بعد از زوال خورشید چهار رکعت میخون و این نماز را طولانی میخون. این موافق با اون دو تا حدیث قبلی که داشتیم حدیث علی بن ابی طالب و حدیث عبدالله بن صاحب و ابو ایوب انصاری در فعل رسول الله صلی الله علیه و بر اون چهار رکعت قبلیه ظهر و فضیلتش هم که یاد کردن رسول الله علیه و درهای آسمان برای این نماز باز میشه چهل و دومین باب باب و صلات تطوعی فی البیت خوندن نماز تطوع نافله سنت در خونه خب، رسول الله علیه و سلم با وجود که در فضیلت مسجد خودش میگه یک نماز در این مسجد اجر هزار تا نماز در جای دیگه داره با این وجود نمازش رو در منزل میخونده پیش همسرانش فضل نماز در منزل نماز نافله از اون ثوابی که الله گذاشته در مسجد غیر از فرض اون نافله فضلش از اون ثوابی که چندان میشه برای نماز نافله در مسجد فضل اون نماز در خونه بالاتره و توصیه هم میکنه خود رسول الله علیه الصلاه و السلام چنانچه در صحیح مسلم داریم و صحیح بخاری هم همینطور که رسول الله علیه الصلاه و السلام میفرمان صلوا ایها الناس في بیوتکم در خونه هاتون نماز بخونید فان افضل الصلاه صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة بهترین نماز فإن افضل الصلاة بهترین نماز نماز شخص در منزلش إلا فرض و در حدیث دیگه داریم در بخاری و مسلم هم بازم رسول الله علیه الصلاه و السلام میفرمایند اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم نصیبی از اون نماز قسمتی از اون نماز نافله رو برای خونه هم بذارید ولا تتخذوها قبورا قبرستون قرارش ندید نه که همه نماز نافله سهمی قسمتی از نماز نافله رو هم بذارید برای خونه چنانچه حدیث عبدالله بن عمر داشتیم دیگه رضی الله عنهما که میگفت که نماز قبلی ظهرش رو با رسول الله صلی الله علیه و در مسجد خوند بعد دیگه رفت به خونه با رسول الله صلی الله علیه و نماز خوند پس منزل را قبرستون قرار ندی منزلی که درش قرآن خونده نشه نماز خونده نشه اون فرقی با قبرستان نداره چون قبرستانه که درش ذکر و یاد الله جل و علا نیست و اینم یک از احادیثی که البانی هم بهش اشاره میکنه رحمه الله میگه بعضیا میرن قبرستون قرآن میکنه قرآن قبرستون رفتی میخونی چیکار کنی رسول الله صلی الله علیه و میگه خونتون قبرستون قرار ندی یعنی قبرستون جای قرآن خوندن نیست این بدعته من در آوردی از کجا آوردی قرآن خوندم میرن سر قبل انگشتم میذارم بعد فاتحه میخونن از کجا آوردی این بدعت رسول الله علیه الصلاه و السلام گفت این کارو نکردن نرفتن سر قبر قرآن بخونن و خود امام شافعی هم رحمه الله میگه میگه و ان لیس للانسان الا ما سعى انسان سعی خودش فقط به خودش میرسه کی گفته ثواب قرآن به کسی میرسه تو نمیتونی ثواب قرآن خودت رو اهدا بکنی به میت از کجا آوردی؟ هیچ دلیلی نیست بلکه قرآن برخلاف اینه در کتاب امش میگه حالا درسته بعضی از شافعی مذهبا مثل نووی مخالفت میکنه میگه امام شافعی اشتباه کرده نه میشه فرقی با صدقه دیگه نداره قیاس میگیره بر صدقه امام شافعی رحم الله میگه عبادات توقیفیه صدقه درسته رسول الله علیه و گفته رو سر چشم از طرف میت میتونی بدی ولی که قرآن رسول الله علیه و سلم نگفته این چیز من در آورده نه از صحابه و نه از پیغمبر علیه و السلام. هیچ روایتی نداریم که تو قبرستون قرآن بخونم و این احادیث هم در صحیحینه میگه چه خونه ها تو قبرستون قرار ندید درش نماز بخونید قرآن بخونید قبرستون جای ذکر و جای نمیدونم قرآن خوندن نیست جای دعا به قبرها هست مردگان هست رفتی قبرستون السلام علیکم اهل دیار المؤمنین یغفر الله لنا ولکم ما و شما الله بیامرزه همشون نه که بری سر قبر خاصی نه کل قبرستون من کردن که کسی روی قبرش اسمی بنویسه یا سنگی بذاره و سنگچینی بکنه نه نبی صلی الله علیه و آله القبر جس گچ گچ کاری کردن سیمان کاری کردن قبر رسول الله صلی علیه و من کرده نه نبی صلی الله علیه و آله القبر و ان یبنا علیه و اینکه بنا بشه روی قبر و ان یقعد علیه و اینکه کسی بشینه روی قبر و در روایتی با این اضافه هم داریم که البانی هم تصحیح میکنه رحمه الله در سنن ترمذی اگر اشتباه نکنم و ان یكتب علیه و نوشته هم نشه نهی کرده اینا رسول الله صلی الله علیه و سلم نه نبی صلی الله علیه و سلم ان یقعد علی القبر نشستن رو قبر بخاطر که قبر فروپاشی نکنه و اینکه گچکاری نشه یا سیمانکاری نشه و بنا نشه روش او یكتب علیه که نوشته هم نشه و یزاد علیه حتی اضافه کردن خاک از جای دیگر بیاری اضافه بکنی رسول الله صلی الله علیه و آله منعش کرده این احکام قبور البته یعنی چی یعنی که رسول الله صلی الله علیه و وقتی قبر می میرفتن برای همه مردگان میرفتن نه سر مرده خاصی سر قبر خاصی قرار بر این نیست که الله تو اسمش نوشتی یا مثلا این فضیلت خاصی داره که بری به سر قبرش همونجا هم الله تو حفظ کردی بچه‌هات حفظ بکنن رسول الله علیه و سلام دعاش برای همه مردگان قبرستان بود برای همه دعا میکرد حالا میخوای اونجا دعای خاصم برای مرده خودم هم ولی لازم نیست که سر قبر طرف بری مهم خودتی هلا فزور القبور فانها تذكركم الاخره برید که خودتون بیاد مرگ باشید فردا جای خودتون اونجاست برید تا اینکه تشویقتون بشه اون زیارتتون به حال روز خودتون زمانی که همینجا میخوابوننتون تک تنها زیر خاک دل به حال خودتون بسوزونید که فردا جاتون هم اینجاست برید تا بیاد باشید فراموش نکنید حساب و کتاب اعمال خودتون بکنید فانها تذکرکم الاخره بیاد آخرتتون میندازه خیلی فضیلت داره همون نماز خوندن همون قرآن خوندن در منزل خصوصا حالا در نمازتون قرآن تلاوت میکنید در منزلت فرشتگان نگاه اون منزلت میکنن الله گذاشته که که نگاه به اون منزلت به اون خونت بکنن که درش تو داری قرآن تلاوت میکنی و اون نماز نافلت تو داری میخونی این فضله حدیثی که یاد شد که در صحیحین از حدیث عبدالله بن عمر رضی الله عنهما اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم لا تتخذوها قبورا از نمازتون در خونه هاتون از اون نماز یه قسمتی برای اون بذارید از نمازهای سنتتون قبرسونش نکنید حالا قسمت آخر من این حدیث رو اشاره کردم فقط ضمن همین حدیثه بعد از اینکه رسول الله علیه و سلم توصیه به نماز نافله و سنت میکنه در خونه و منزل میفرماین و ان البيت لا يتلى فيه القرآن فيتراءى لأهل السماء كما تتراء النجوم لأهل الأرض خونه و منزلی که درش قرآن تلاوت میشه برای اهل آسمان فرشتگان در آسمان اون خونه درخشان میشه چنانچه برای اهل زمین ستارگان درخشانن این هم حدیث که گفتم آلبانی هم تصحیح میکنه در سلسله صحیحه و حدیث صحیح هست این اضافه ای که بر همون حدیث که اصلش در صحیح بخاری و مسلمه این قسمت اضافه بر حدیث آلبانی تصحیحش میکنه این فضیلته که رسول الله علیه و سلام تاکید میکنن برش در نافل خوندن در منزل خصوصا زن و بچه انسان ببینن و خصوصا بچه های انسان که یاد بگیرن و اون حب و علاقه عبادت و طاعت را از اون بچگی ما بهشون حب عبادت و طاعت یاد بدیم با عملمون قبل از حرفمون 297 حدیث امام ترمیدی رحمه الله میگوید حدثنا عباس العنبری قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد قال قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد فلا أن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة هذه صحيحه حدیث عبدالله بن سعد رضی الله عنه که میگوید سوال پرسیدم از رسول الله علیه و سلم نماز در خونه و نماز در مسجد کدوم یک بهتره بعد رسول الله علیه السلام بهش میگه میگه میگه نمیبینی من خونم چسبیده به مسجد نزدیکی خونه من به مسجدم میبینی و خصوصا که ما هم میدونیم فضیلت نماز در مسجد رسول الله علیه میگه فلا ان اصلی فی بیتی نمازم در خونه بخونم احب الی من اصلی فی المسجد نماز در خونم بخونم بهتر از اون که تو مسجدم بخونم الا ان تكون صلاه مکتوبه مگر اینکه اون نماز نماز فرضم باشه پس این فضیلت و برتری نماز نافله در منزل حتی اگر در مسجد رسول الله صلی الله علیه و باشه حتی در اون مسجدی که هزار بار نمازش پاداشش بیشتره اجر هزار تا نمازو داره این تأکید بر نماز نافله خصوصا در منزله رسول الله علیه و السلام اونجا گفتن که یک سهمی از نمازهای سنت به خونتون هم بذارید و اینجا آخرین حدیث داریم که رسول الله علیه و میگه نمازهای سنت رو همه در خونه بخونید که بهتره مگر نماز فرض خب چطور جمع ببندیم جمعش خیلی راحته رسول الله علیه و سلم گاهی نماز چه ضحاش چه قبلیه ظهرش گاهی بعضی از نمازها رو در مسجد میخوندن از باب تعلیم صحابه یاد میگیرن همه قرار نیست که زناش ببینن و یاد بگیرن گاهی رسول الله علیه و سلم نوافل را در مسجد میخونن برای اینکه اصحاب یاد بگیرن و بفهمن از احکام نماز سبحانك الله وبحمدك سبحان الله وبحمده صلی الله علی محمد و محمد